Gaurkoan eh, beste hautagai bat, gaur egungo auzapeza dena ere. Michel Etxebest dugu telefonaren eh, beste puntan. Eh, Michel Etxebest, egunon? Bai, zier, egin hon. Berriz partitzen zira beraz egiko bozetan hautagai gisa. Oraiko mandatuari segida bat nahi duzu eman? Eta bai, berriz. Berriz jarrakitzen badugu da. Eta uste betzaik bueno, bat du lan egiteko eta, eta gaitza egiteko. Mm -hmm. izanen dira zure, zure auta gaitzaren eh, nagusiak? Ba, lego nagusiak eh, ben jarraiki abiatu ditugun guziak eh, hor, eta, eta gio bat ia ebai egitasmo berri zumaik, horro har eta soiten bat duk gehenik enetako da hirigintza, Bon, egintza ez da, heben batei kostaldeko behar ez da, zintu ditiren ba, lan egin behar, bena arek egintzen badek lan egiteko, etxe huts eh, haniz behita, eta hi erdia nola hobeki, eh, hobeki uh, eh, antolate, uh, bisikleta oh, ba, eta huniezkoen, zako, eta hoi alde batetik, eta bestia arek garapen jainkoa, hor maule haitzinian edo darien behita hor, mementuan eta, eta jelaiki hortan, afen, aspaldi Eh, nik eh, pestizido eta holakoak egutziak ditugu, eta, eta nahi dugu gano beste urratxek egin alde hortan, mesi behitu eh, gure herriak eta, eta beharra behitu uste dugu, bai gure, gure mhm. Zure mandatuaren bilan baiko ja egiten duzu pasatu denaren uh, bilana? <laughs> Nola, nek ez eta ezkorri zatean izateke, bena, bon, bai, bai, beti, bon, lan, guen ustez lan egiten dugu, bon, ez mhm aski izitzetan egoitia edo ideetan egoitia, ebai eh, e, eh, lanian uh, eh, aibar da, egitasmo handietan uh, sartzikia, eta eta untsalak aski bena egin dutu gaizak. Geo beti, beti, jabo edo hobek egitea mm. izateke, bena maure da beheneko herri bat, ez da ustuke mehar hain hamidean eta hain poderetsu edo indartsu den, eh, hiu mila bizizalekilan, eta mendigunia, hoi dugu habo du eman behar mendigune izate honi, ez dugu geografia uh, kambiatuko, bena, bena gien lekien eta goe indarekilan uh, eh, egin eta oai arte jala egin dugu guen uste. Mhm. E, mm -hmm. Eta erran duzu berbada gauza batzu ere hobeki, e, ikusten dituzu gauza batzu eh, desberdinki egin aizin dituzkenak martxotik aitzina? ah, gaixoa, beti eginen du eta beti behar bada uh, kritika edo, edo zer erran izan den, mena, nahi den, uh, ideia da heben uh, gazten txekitzia, gu herri hunen indartzia, eta jentia, jentetzia hunat biltzen den, eta beita sibotar berri, eta mautar berri uh, andana bat, aleike, uh, hoien, uh, hoien heben untsa batzari egite hoier, eta, eta heben bizitzia. Bai, bai, bada, mm. bon, jo, herri gaitan izbaltu egiteko, mena bai gizarte, gizartian ebai, eh, hor eh, osagarritza histori horiko espalimadia erri eh, baten arduran, uh, ez dut ikusten nula sibeuan maulek uh, ez bikian uh, eskazan edo, edo bai dantista, egin bai eskaza hau, edo, edo ospitale horren indartian, eta nula uh, edo eleiten maulek parte hart, eta parte hartu behar du hortan gue hitza eta gue indarra eta gue harrenkoa, mena ebai gue, gue, gue nahi kuntia agertu e, poder republikoer, gue alde ganean dena hor eta berriziki osakarritza ministeritzai, abiat dugu mesala, mena no oindartuz urte jat. Eh, irigintza aipatu duzu eh, ostion eh, lehentasunetan edo leho handietan eh, joan den astean eh, beinatelke garai eh, izan ginuen gurekin eta bai, zituen pundu eta eh, bat etxe, bizitzaren ah, izan zen haren ustez etzela aski egiten maulen eh, etxe bizitzaren alde alde horretaik badituzu proposamen batzu? Ba, guk guai hartin egin dugu ez da guai hasten hoi eh, ba, lehenik zerrendatzi nun eta zundien, eta geho behar da ikusi alege, etxe bizitza hutsak balimadia, privatia diela, eta ez eh, publikoak, horrein uh, eh, eh, egindugun lan da private hoier uh, herxatuz, uh, lusatuz, uh, uh, me, edo euskal, euskal Eta gogorek eh, adiatu indian PLH-oren eh, barne, maulek uh, dien be partia. Eta hoi dugu uh, heben tribatu busier, hoi proposatzen, ordin bana-bana ikusten dugu, bedea-bedea, eta sumaitek uh, ahaldi edo inbeiari zerbait egin, beste sumaitek ez, eta tribatu batek ez dilaik egin inbeia, beha ez da bortxatzen ahal, ordin uh, badu lan egiteko behaldetik uh, eh, eakusteko giro bat edo badela, eh, inbeia badela, publiko bat, bena geoprivati edo bek eh, egin behar, maulek ez duen ahalik eh, eh, etxe huts oen josteko eta eta sail hoktan txartzeko, ez da bate bete beharretan, ben horre, osagaritzen bezala, be horre gusi uh, bat egin behar da behar bada, eta hortan duk, guk egiten, bai. Mm -hmm. Zurekin aurkezten den taldea, orai jartekoa bezalakoa da, edo mm, parte bat behitu duzu? Habe, bai, beti, ba, beti bada, bai, parte bat behitzen, eta gaizahuna da, odol, odolen behitia beti, eh, beratxia behita, eta, mm. bena, bai, bai eh, ginen etaik, uh, etaik, bigek jarekitzen di, eta herren bat kambiatuko da, eta bu berri agertuko da. Hmm. Eriko hauteskundeak dira, baina hauteskunde komunitarioak ere, gana idu elkargoko hauteskundeak, bon, erri eh, gehienetan eh, hau zapeza eh, da joaiten erri elkargora, pentsatzen dut ere ala segitzea pentsatzen duzula, jakinez elkargoko lehen dakari de zirela ere? Bai, bai, hor, hiru urte ez lehen dakari orde nizan, geho, gehuak, gehuak eranen, mena, bon, ez da hau, helbu personala, lehenik da maule eta siberua ordezkatzia, ba, izan da din han numai liku batetan Muntinariden aizapesa beti izanen da, mauleko aizapesa han izan da, gutienez biltzar nausian, baina hortik goiti eta hoi ez da aski e, bat eta rekia, da, da habo e, zelan egiten den, zer, zer den bai e, maule eta sibe huai, baina e bai ikusmaldia euskal herriai, hor dezorrekak, zaitzen dutugun denek ikusten dutugun dezorrekak, hori nula amini bat bardintzen aldien edo hobekitzen aldean, nik uste baten lan egiteko, eta berreziki, hor berrize, eta gurala agitzen eitia, mendigune hoiek, jentetze galtzen eitia, bai, eh, eh, nik beti lau ibarrak edo aranak daiten dut, eta mendi aldeko eh, lau gune hoik hor, Euskal Herrian, eiparalde eta lau hoiek, bai, nekezia behitutia, eta jentetze galtzen eitia, bas batxa edo zareago, bai, hoik laguntu behar betugu, adibidez hor, hoi da adibide bat, bai, politikan eh, egin nahi dukina. Mm-hmm. Oh, da pixka bat eh, urgun ikustea da, baina hau zapez autatua bazira eta beraz eh, elkargora joaiten, zure burua ikusten duzu zuzendaritza posturietan, eh, lendakari orde edo azteko eksekutibo hortan? Bo, aira, <clears throat> aira goizegi da, lehenik maulen orkesten gira, maulen berda bai. pasatu, <laughs> eta hau lehen urratxa, nik ez dut, ni aski humilki beti jamaiten eh, e, gaizak eta ez erran eh, bihar holako izan den, horoko ez ez eh, urratx, ez eta ikusiko dugu nua helduko dien. Eta, ez da, guaidanik deuze erraiten do, edo esperantza e, izaten ahal entako, eh? da, lehenik mauletar erbar dugu erran zer ikusten dugu ben herria herrian gehua, eta ze egin gehi dugu, hoi da lehen -hmm. Ikusiko ere beste egietan zer pasatuko dene hori, pixka bat ikusi haitzin. E, Michele Txabez, bera bukatzeko, e, zure parean e, dakigunaz eh, izanen dira mementoan e, bilista, e, baino Lui Labadok ere mana, bestea Beinatelke garaik ere mana. Nola ikusten dituzu bi zerrenda horiak? Habe, nik eh, beti diot eta hala er, eranen dute egune, bakotxa be egitasmoa be proieta luza dezan eta untsa azale ospika dezan mauletarrak eta eta untsi zahen da. ni eniz eta bester eh, komparatuz edo bester kritika zaiko, gue eh, egitasmoa, gue proieta, gue ikus moldea badugu zabaltzeko eta eta batzen dien hor ez dakitzu mataste, aste, hoietan aski, aski labur izan da horren egiteko bea, eta besteak eh, besta haimeste gimeze, eta eta egin malbetarrek haita. Ederki, ba, Michel eh, Etxebest, hojitara eh, dugu, beraz, behiz aurkesten, zirela mauleko hau zaiteko. Mil eskar gurekin izan izuntan, bestaldi bat hartio. Eskerik anitzi er,